Egun honen zule. Gaur dolosan aste hartita dugu. Inauterietako aste hartiga eta azken eguna. Zuekin tartela burrau partekatu eta bestan burgiltzera noa berriz ere. Akitua gaude dagoeneko estarria amini bat urratuta, baina azken orduak zukutzeko eta gozatzeko asmotan. Gaur gainera, gaueko amarretan, galtzaundiren hileta ospatuko dugu bigarren urtez. Galtzaundi da tolosako inauterietako personaiarik nagusiena. Emeretzi garren mendean, bizizan zen, zapatari bazen, eta Ramos Azkarate poeta eta bertsolari tolosarrak bertso batzuk idatzi zizkion. Behar bada entzungo zen ituzten. Tagaltza hundi, tagaltza hundi, apelidu adet goni. Eta une batian esaten du, Enti erruan aireteitean eri bigarren klasian lau zapatarik eramatea gainera berri zaidian. Gari batean, aste arte gauen etzen ospakizun berezirik egiten. Baina joan den mendeko irurgoi tamarreko amarkadaan, bertako elkarte bat, sardinaren entierro edo hileta egiten hasi zen. Donostiago eta beste inbaldekutako eredua kopiatuz. Handik urte gutxitara, ematen zuen sardinaren hileta aspaldiko tradizioa zela, baina duela urte batzuk egiteari utzi zitzaion. Eta iaz, bertako lagun talde bati bururatu zitzaion, galtzaundiren hileta antzestea eta bertsoiek kalez kalezkale kantatzea. Galtzon diren hileta baita bertsoen gain nagusia. Aurten bigarren aldiz eingo du eta galdera bat. Zenbat urte beharko dira ekitaldi hau tradizio bihur dadin. Egun hauetan Eta beste adibidea jarriko du, tolosara urbildu bazarete, edo tolosako inauterien irudiak edo argazkiak ikusi baditu zue, huartuko zineten, balkoietan eta lehioetan, oial koloretsuak zintzilik apainduta ageri direla. Noiz idator, oitu dau. Bada ez da askok uste duten bezein zaharra. Larogeiko amarkadan, partezarreko zapatari euskal zali bate, bururatu zitzaion, idea ona izan zitekela, beraien kaleko e, balkoiak oian koloretzuz jaztea. Galtzaun diren bertsoa jarraituz, izan ere bertsoetan, momentu batean aipantzen da, galtzaun diren hilkutsa tolotzako kaletatik zijoala, jota nabarra juaz, enpero kalian, sobre balkoitan aramatenian, sobre balkoitan, hau da maindireak edo izarak balkoietatik eta lehioetatik zintzilik. Ba, hori, ekitaldi hori urte batez egin zen, urrengo urtean errepikatu zuten, eta inguruko jendeari gustatu eta balkoiak gaur egun oial koloretsuz apaitzen e, dira, bai tolosan eta baita aldameneko e, herri askotan ere. Hau da, tradizioa bilakatu zaigo. Beste adibide bat, inauteria jasiera eramaten dien txupina itzaldi omore bat egiten du torusako elkarte batek. Frankismo garaian ardera hotxoz egiten zen noski. Larogeiko amarkadatik asita, elebidun. Eta ikusita txupina zoan batez ere aurrak eta gazteak biltzen direla, eta denek badakiten la euskeraz, iaztik euskera hotxoz egiten dute. Eta urten gainera lehen aldiz, inauterietako hau zapeza izan da gu gazte ginenean inauterietako abesti guztiak erderaz kantatzen genituen. Baina duela beha errogei bat urte, abesti hoien euskarazko bertsuak zabaltzen hasginen ginen eskoletan eta harrian. Gaur egun, irurogei urtetik gorako gehienek erderaz, eta irurogei urtetik berako gehienek euskaraz abesten dituzte. Izan ere, aldazioak, e, tradizioak aldatzen duaz. Anjon lukuren eta beste hainbaten aleginari esker, libertimenduak eta kabalkadak berpiztu eta berdefinitu egin dira e, Ibarreskuineko urtengo maskaradetan ere ikusi ditugu berrikuntzak musiketan eta dantzetan. Aldatzen ez diren tradizioak hil egiten dira edo arriskutsuak bilakatzen dira. Totem edo simbolo ukiezin. Baditugu horrelako adibideak Euskal Herrian ere. Eta guk herri eta besta biziak nahi ditugu. Ibaietako ura bezala, beti bera, beti berria izanen dena. Eizue, horrendik aukera duzue tolosara etortzeko. Augi! Xauri, gure iauterietara, eta iaute hon. Ongi zan!